50 languages. 64 k u u s k m e n neli 64การปฏิเสธหนึ่ง eitamine t üks eitamine üks ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ ma ei saa sellest sõnast aru ma ei saa sellest sõnast aru ดิฉันไม่เข้าใจประโยค ma ei saa sellest lausest aru ma ei saa sellest lausest aru ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย ma ei saa selle tähendusest aru ma ei saa selle tähendusest aru คุณครู õpetaja õpetaja คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Saatte te õpetajast aru? Saatte te õpetajast aru? ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี Jah, ma saan temast hästi aru. Jah, ma saan temast hästi aru. คุณครู õpetajanna õpetajanna คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Saatte te õpetajannast aru? Saatte te õpetajannast aru? ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี Jah, ma saan temast hästi aru. Jah, ma saan temast hästi aru. ผู้คน Inimesed. Inimesed. คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ saate te neist inimestest aru? saate te neist inimestest aru? ไม่ ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ ei ma ei saa neist eriti aru ei ma ei saa neist eriti aru เพื่อนหญิง แฟน tüdruksõber tüdruksõber คุณมีแฟนไหม kas teil on tüdruksõber? kas teil on tüdruksõber? ค่ะดิฉันมี jah, mul on. jah, mul on. ลูกสาว tütar. tütar. คุณมีลูกสาวใช่ไหม kas teil on tütar? kas teil on tütar? ไม่ ดิฉันไม่มีลูกสาว เฮ้ยมุลเลยอล่ะเฮ้ยมุลเลยอล่ะ